cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani yaro janniya akwai wata mata mai ɗa uwai shi janniya suna zaune ita da kishiyarta tare da mijinsu cikin lumana wannan mata kuma tana da garken shanu bijimin da ke cikin shanun kuma yakan yi magana kamar mutum ana nan ana nan wata rana mahaifiyar janniya da kishiyarta suna zaune suna taɗi sai ta ce da kishiyar ina jin fa na kusa mutuwa idan na mutu ki kula ɗana janniya da kishar ta ji haka sai ta ce haba ai ko baki faɗa ba ma zan kula da shi ai ɗana kowa ne kuma ɗana ne sai mahaifar janniya ta ce to na gode da kika yi wannan alwashi bayar kaman kwana hudu da yin wannan zance sai mahaifiyar janniya ta ce gagarin kuna kwana sun ƙare ita kuwa kishiyar sai ta mallaki shanun da mahaifiyar janniya ta bari suna nan kullum sai ta zuba wa janniya magunguna na asiri iri-iri a cikin abincinsa to amma dokusan da janniya ya zo cin abincin nan sai wannan bijiminsa ya gaya masa kuma ya hana shi ci sai ya riƙa rera waƙa yana cewa janniya janniya janniya jannati janniya jannati kishiyar uwa janniya jannati ba uwa bace janniya jannati idan ta ba ka tuwo janniya jannati tuwo da magani janniya jannati in ta ba ka fura janniya jannati furan nan da magani janniya jannati ka tona rami ya jannati a gindin janni ya jannati ka binnatu wannan ya jannati kar ka fara ka ci ya jannati kullum haka ke faruwa amma duk da rashin cin abincin kamar yadda ya kamata wannan bai sa janniya ya rami ba sai ma kyau kawai yake ƙara yi yau da gobe sai kishiyar uwar nan ta gane cewa wannan sa ne yake tona mata asiri sai ta matsa wa mijinta don ya amince a yanka wannan sa mai magana shi kuma wannan sa da yake yana jin abin da ake faɗi kuma ake shiryawa sai ya kira janniya ya ce masa ina tunanin za a yanka ni idan an yanka ni ka ce a baka kai da ƙafafuwa da kayan ciki ana baka sai ka binne su yin haka zai sa karya duk wani makaru da za ta yi maka Shi kenan da aka yanka wannan sa sai janniya ya roƙi a bashi duk waɗannan abubuwan ba a yi musu ba aka ɗauka aka bashi shi ko ya je ya binne sai kishiyar uwar nan ta ci gaba da bashi sammu iri-iri to amma saboda ya yi dukkanin abin da sannan ya faɗa sai duk makaron da aka yi masa babu wanda ya kama shi kullum sai haske kawai yake ƙarawa ita kuma kasancewar babu abin da ya same shi baƙin ciki na damunta wani falke ya ce baƙin ciki kan kashe irin waɗannan mutane haka ko aka yi ta ci gaba da lalacewa har dai daga ƙarshe baƙin ciki ya kashe ta Kurunkus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wata tatsuniyar tatsuniyar ta tamu ta gaba tatsuniya ce akan wani maharbi da zaki wani maharabi da ke gefen dajin Shiddar a can yamma da ƙasar sarkin aljanu, wata rana ya fita farauta a daji, sai ya ga wani rami bai yi wata-wata ba, sai ya kutsa kai ya shiga. Ashe, ramin nan na zaki ne, zaki ko na ganinsa sai ya yi kansa, mutumin nan ya fito ya kama gudu, har ya fita daga cikin dajin ya shiga karkara, zaki dai bai bai barinsa ba. Zaki dai bai bar binsa ba har ya tarar da wani manomi ya ce da shi mai gida ka taimake ni manomin nan ya ce me ya koro ka haka a cikin tsoro da ɗimuwa maharbin nan ya ce zaki ne manyan dawa sai manomin nan ya ce a gaskiya tunda zaki ne ya fafaro ka abin ya fi ƙarfina ba zan iya taimakon ka ba da ya ji haka sai ya ci gaba da gudu har dai ya tarar da wani manomin a wata gonar yana tikar aiki shi ma ya ce da shi don allah ka taimake ni zaki ne ya biyo ni zai kashe ni shi ma dai wannan manomi ya gaya wa maharbin cewa ba zai iya taimakonsa ba domin zaki ya fi ƙarfin kowa sai maharbin nan ya ci gaba da gudu har ya tarar da gizo shi ma ya yi masa bayanin cewa zaki ne yake biye da shi kuma zai kashe shi kuma yana son taimakonsa sai gizo ya yarda zai taimake shi nan da nan ya kama shi ya jefa shi a cikin yanar gizo da ya saƙa can sai ga zakin nan ya tunkaro a gujje. sai ya tsaya ya tambaye gizo ko ka ga wani maharbi gizo ya ce ban gani ba sai zaki ya fusata ya ce da gizo to idan baka gan shi ba kai zan cinye kamar da wasa sai ya kai wa gizo wa wura to daman ɓangaren yanar gizon da zakin ya auka wa yana da dafi yanar kuma tana da ƙwarin da ko zaki ba zai iya tsinka ta ba yanar ta baibaye zaki dafin jikinta kuma yana daɗa raunana shi tausayin zaki ya kama maharbin nan da gizo har suka fara yin ƙoƙarin kubutar da shi to amma saboda dafin yanar nan da kuma shaƙe wuyar zaki da yanar ta yi kafin su gama ruwar yanar har dai rai ya yi halinsa su kuma manoman da maharbin ya roƙa su taimake shi suka ƙi su kuma manoman da maharbi ya roƙi da su taimake shi suka ƙi tsegumi ya sa suka biyo bayan zaki domin su ga yadda zaki zai kashe shi amma da suka isa inda gizo yake suka tarar da yanarsa da dafin da ke jikinta sun halaka zaki kuma ga maharbi garau sai mamaki ya kama su saboda borin kunya sai ɗaya daga cikinsu ya ce daman ina da niyyar taimakonka amma baka tsaya ba na san kuwa shi gizo da ya taimake ka bai fi ƙarfi ba sai baki ɗaya suka fashe da dariya suka fara haƙa ramin da za su bin na zaki don gudun kada ya yi wa gizo ɗoyi a mazauninsa ƙurungus kan kusu wannan kenan duk da haka yare yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wata tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan wani mutum da 'yarsa wata rana wani mutum da ke garin ya mutsawa ya je gidan sarkin garin ya ce yana so zai ba sarkin ‘yarsa ya aura shi kuwa sarkin ya mutsawa ya daɗe da matansa biyu da sarki ya ji haka sai ya sanar da shi cewa ba zai ƙara aure ba idan ma ya auri mace ta uku to kuwa zai gille mata kai sai mutumin nan ya ce ya ji ya yarda ya aure ta ko da kuwa zai gille mata kan ne shi kuma mutumin daman malami ne ɗan baiwa shi kenan sarki ya amince ya aure ta kamar yadda sarki ya faɗa wa shagarin ranar da amarya ta yi kwanan farko a gidansa sai ya sa aka fille mata kai amma kuma kullum idan an fulla kan jim kaɗan sai ga wani kan ya fito ana nan sai matan sarki biyu suka samu ciki amma ita ta samu amma ita ba ta samu ba ganin haka sai uban amarya ya sauya mata kama ya umarce ta da ta bi sarki lokacin da zai fita farauta sai ko ta sami juna biyu a wannan lokaci bayan 'yan watanni ciki ya fito sarki ya tambaye ta a ina kika samu wannan ciki ba ta tsaya wata inda inda ba sai kawai ta ce kai ne kai mani shi kuma ya musanta amma sai ta yi masa bayani dalla-dalla cewa ai ta sauya kama ne sanda suka haɗu a lokacin da ya je farauta da sarki ya ji haka sai ya ce ai mai waɗancan kamanni da kika faɗa ta fi ki kyau da ta ƙare masa bayani sai ya amince lallai shi ne mai cikin bayan wani ɗan lokaci kuma sai sarki ya tara matan nan su uku ya ce kowace ta je ta haihu a gidansu sai kowace ta kwashe kayanta ta tafi gidansu ba da daɗewa ba kuwa sai ɗaya daga cikinsu ta haifi ɓera da kuma ta haifi yaro ƙadangare ita kuma amarya sai ta haifi ita kuma amarya 'yar malam ta haifi ɗa kuma ya yi kama da mahaifinsa wato sarki to daman ita wadda ta haifi ɓera ta haihu ne a cikin toka wanda ta haifi ƙadangare kuma ta haihu ne a daji ita kuma 'yar malami amarya kenan ta haihu ne a gidan mahaifinta shi ya sa ta haifi mutum bayan sun gama wanka jikin kowa ya yi ƙwari sai kowace ta koma ɗakinta wato kiran sarki kenan yara yara saboda halin lokaci za mu tsaya a daidai wannan wuri